Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je i sam jingle najavio, vrijeme je za još jedno izdanje emisije e, Viralno. Večeras u ovoj emisiji Viralno pričat ćemo o zapravo izvoru, moglo bi se reći izvoru svega viralnog. O čemu se to radi saznaćemo u nekoliko sekundi. YouTube scena svakog dana je sve poznatija i poznatija i zapravo većina viralnih tema svoje korijene ima na YouTube u obliku neke priče ili izazova. Pa tako večeras u emisiji Viralno pričamo o YouTuberima. Hrvatska YouTube scena nije toliko snažna kao u nekim zapadnim zemljama, no YouTube, scene posto, YouTube zvijezde postoje i na našoj sceni, te im je publika u najvećem broju zapravo u nekakvoj dobnoj granici između 15 i 25 godina i najpopularniji su kanali koji prikazuju igranje video igara te ga usputno komentiraju i objašnjavaju te oni u kojima zvijezde izlažu nekakve svoje publici, neke događaje, neku anegdotu iz svojeg života ili pak nečeg, nečeg tužeg života. No prije nego što čujemo zapravo mišljenje jedne studentice, vratimo se malo u prošlost YouTube-a. Prvi YouTube video objavljen je 23. travnja 2005. godine i radio se o videu pod nazivom Me at the Zoo Javida Karima, tako je Javid Karim pod umjetničkim imenom Javid postao prvim youtuberom. on je zapravo jedan od kreatora Youtubea i s njegovim uploadom tog videa zapravo ta cijela karijera youtubera je započela. Za daljnji razvoj youtuber scene zaslužni su mnogi dobro poznati youtuberi koji a, vladaju scenom još i danas, kao što su Shane Dawson, Jenna Marbles, Graveyard Girl, PewDiePie i mnogi drugi. Vjerujem da vam je barem jedno od ovih imena bilo poznato jer zapravo o tim youtuberima i takozvanim influencerima priča se na svim društvenim mrežama gdje god se dođe zapravo se spominju ti neki influenceri. Prije nego što čujemo mišljenje jedne studentice, idemo na jednu glazbenu pauzu, poslušat ćemo Wasted on Me od Stevie Aokija. You say love You say that it don't work You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right. wasted on me, wasted on me Tell me why I'm not wasted on me, wasted on me Baby, why I'm not wasted on me, wasted on me Tell me why I'm not wasted on me bio Steve Aoki, BTS i Wasted on Me, a vrijeme je da se vratimo emisiji Viralno. Za sve koji su se tek sada uključili u ovom izdanju, ovom izdanju emisije Viralno, zapravo pričamo o youtuberima i o YouTube sceni. Što o tome misli jedna riječka studentica, sad ćemo poslužati, no Upravo me njeno mišljenje jako iznenadilo s obzirom na to koliko zapravo tih YouTube pogleda ima. O čemu se to radi, poslužite i sami. Pratiš li ti YouTube scenu? Ne, pratim. A da li si čula možda za kojeg youtubera? Hm, čula sam za neke youtubere od Cimerice, e, kao na primjer ona baka prase, što je jako meni smiješno. E, onda PewDiePie, jel, tako se izgovara i sad se ne mogu sjediti više. zašto ti ne pratiš baš zato što mi to osobno nije previše zanimljivo i nemam dovoljno vremena istraživati po YouTube ono što bi me možda eventualno zanimalo. A ako bi te neka kategorija zanimala, u koju kategoriju biš išla? E, ne znam, ali vjerojatno netko ko priča o nečem onako, o pročitanim knjigama, pogledanim filmovima i te stvari. Znači više onako neka literatura, priče i to? Pa recimo, da. to je prvo što mi je sad pao na pamet, iskreno. Evo zapravo me iznenadilo to mišljenje ove studentice što je rekla da ne prati YouTube scenu. No, iako je rekla da ju ne prati, spomenula je neke youtubere kao što je PewDiePie i to zapravo dokazuje koliko se zapravo o tim društvenim, koliko se zapravo na društvenim mrežama priča o tim youtuberima, zapravo osoba koja ni ne prati tu scenu poznaje neke ličnosti. Na YouTube kao i svugdje postoji mnogo kategorija, mnogo različitih sadržaja i zapravo puno ih je prilagođeno svim dobrim skupinama. Tu ima nekakvih kemerskih sadržaja, ima cijeli zapravo cijelo je zapravo izgrađeno um, beauty carstvo, zatim ima nekakvih povijesnih sadržaja, stvarno, stvarno pregrš toga i evo, nema, nema što ne možeš naći. No naj, najžalosnije je to zapravo što taj YouTube i to sve na neki način služi zapravo kao, hm, moglo bi se reći nešto što nam odvlači pažnju od u slučaju mladih učenja ili nekih stvari koje bi morali obaviti, ali zapravo dobili smo neku obavijest na mobitelu da je naš najdraži youtuber ili u nekoj kategoriji koja nas zanima objavljen vrlo dobar video ili neki novi video i odmah E, nam oko pobjegne prema toj obavijesti i zapravo odlučimo pogledati taj neki sadržaj od desetak, dvadesetak minuta, iako bi trebali možda sjediti za knjigom. No još jedna od žalosnih stvari koja se pojavljuje sve više i više su zapravo na tom youtube jako puno između youtubera svađa i nekakvih prepirki i zapravo nekakvog kao i svugdje natjecaja natječaja ko će biti bolji, ko će biti najbolji, ko će imati najviše pogleda i to je zapravo jako daleko otišlo od onoga gdje je to sve krenulo od začetne ideje ajmo podijeliti svoje iskustvo, svoje sadržaje i na neki način zabaviti publiku. Da su youtuberi i YouTube carstvo jedna od trenutno najvećih, najvećih tema i najvećih kreatora svih viralnih tema, nije, nema dvojbe. Što vi, dragi slušatelji, mislite o tome, možete nam javiti na 210777 ili porukom na 091 Također i možete nam poslati poruku na Facebooku Radio Sova ili na Instagramu etradiosova Radio Jako me zanima vaše mišljenje. Tko je vaš omiljeni YouTuber, gledate li YouTube i što mislite o toj cijeloj kategoriji kao takvoj. Uz ove riječi došlo, došlo bih do kraja još jednog izdanja emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.